Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 7-ն է, տարվա 66-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1321 թվականին Կոստանդիանոս առաջին մեծ կայսրը բյուզանդական կայսրությունում Կիրակին հայտարարում է հանգստի օր։ 1657 թվականի այսօրը Լուի 14-րդն արգելում է ամերիկացի հնդկացիներին ալկոհոլ վաճառելը։ 1799 թվականին Նապոլեոն Բոնապարտը գրավում է Պաղեստինի Ջաֆան։ 1824 թվականի այսօրը Ֆերենց Լիստը Փարիզում համերգ տվեց եւ մեծ հաջողության հասավ։ 1876 թվականի այսօրը Ալեքսանդր Բելը պատենտավորեց հեռախոսի գյուտը։ 1981 թվականին բացվեց Երևանի մետրոպոլիտենը։ Այսօր ծնվել են 1837 թվականին հայ դերասան, ռեժիսոր, դրամատուրգ Գևորգ Չմշկյանը, 1871 թվականին հայ դերասանուհի Օլգա Մայսուրյանը 1875 թվականին ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Մորիս Ռավելը 1878 թվականին ռուս նկարիչ Բորիս Կուստոդիևը, 1888 թվականին հայ դրամատուրգ բժիշկ Ստեփան Բաղդասարյանը, 1908 թվականին իտալացի դերասանուհի Աննա Մանյանին, 1927 թվականին հայ դերասան Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Էդգար Էլբակյանը 1932 թվականին հայ նկարիչ գոբելենագործ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Կարապետ Եղիազարյանը։ Այսօր մարտի 7-ն է, տարվա ավարտին մնաց 299 օր։